Բարև սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա նոյեմբերի 29-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Կասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր եւս մեր եթերում ձեզ հետաքրքրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք անշուշտ հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարի բոլոր թողարկումները։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ մեր նախորդ թողարկման հյուրներ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնօրեն եւ դերասանուհի Աշխեն Հարությունյանը, ում հետ խոսեցինք այն մասին, թե թատրոնն ինչ դեր ունի երեխաների կյանքում։ Ֆրեյդն ասել է. «Միայն մանկության երազանքների իրականացումը կարող է երջանկություն բերել»։ Ինչպես առաջնեկին նախապատրաստել ընտանիքում երկրորդ երեխայի ծննդին։ Ընտանիքում երկրորդ երեխայից նունդը կարող է էականորեն, այսպես ասած, վատացնել առաջին երեխայի դրությունը։ Որ เป զի նման բան տեղի չունենա, ծնողները պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ տանեն եւ մեծ երեխայի հոգում սերմանեն սեր, հարգանք եւ նվիրվածություն։ Ընտանիքում երեխաները հաճախ խանդեն տածում միմյանց հանդեպ։ Ցանկացած խանդ առաջանում է այն պահին, երբ մարդը կարծում է, որ իրենից ինչ-որ բան խլել են՝ սեր, խաղալիք, փառք, ուշադրություն եւ այլն, կամ ուրիշի հետ ավելի լավ են վարվել, քան իր հետ։ Այսինքն խանդում է նա, ով իրեն արդեն պարտված է զգում կամ զգում է, որ չի հաղթի մրցակցությունում։ Եթե երեխաների խանդը վերածվում է կայուն ատելության, ապա դա ծնողներից սխալն է եւ ցանկալի է այն արագորեն ուղղել։ Տեսնենք թե այս հարցում ինչ խորհուրդներ ունեն հոգեբանները։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք օրվա հյուրին։ Մեր զրուցակիցն է հոկեբան Արմինե Սևումյանը։ Արմինե նախ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շատ ուրախ ենք եւս մեկ անգամ ձեզ հյուրընկալել մանկության մոլորակի տաղավարում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որովհետեւ շատ հաճելի է ներկայանալ ձեր ստուդիան եւ փորձել օգնել կամ իմ խորհուրդներով օգնել մեր ծնողներին Այսօր Արմինե մենք խոսելու ենք այն մասին, թե ինչպես առաջնակին նախապատրաստել ընտանիքում երկրորդ երեխայի ծննդին։ Նախավարար սկսենք, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնվում է երեխա կամ կան փոքրիկներ, ապա մենք դա համարում ենք երջանիկ ընտանիք, սակայն մի օր գալիս է այն պահը, երբ մենք տեսնում ենք, զգում ենք, որ արդեն անհրաժեշտ է նոր երեխայի համալրումը ընտանիքում, եւ այստեղ իհայտ է գալիս մի շարք խնդիրներ եւ ծնողների մոտ մտավախություն է առաջանում, թե ինչպես նախապատրաստել երեխային երեխային իրեն նոր ծնված քրոջը կամ եղբորը ասենք որ նախ վարաճ անհրաժեշտ է որպեսզի երեխային հարմարեցնել եւ խոսակցությունները իրենց խոսակցություններով նախապատրաստել տվյալ իրողությանը եւ հայտնել այդ լուրը երեխային սական խաղերի միջոցով, հեքիաթների միջոցով, դերային խաղերի միջոցով երեխային պետք է նախապատրաստել իր քրոջ կամ եղբոր ծննդին եւ պետք է երեխային սովորեցնել, որ տվյալ իրավիճակում նա լինում է իր ծնողների, հայրիկի եւ մայրիկի օգնականը, իրենց նոր փոքրիկի ծննդյան պատրաստությանը եւ հղիությանը ընթացքում անհրաժեշտ է որպեսզի մայրիկը, հայրիկը միասին ստեղծեն ինչ-որ հոգեկան առողջ մտնոլորտ եւ փորձեն երեխային պատմել, թե ինչպես է նրանք իրեն ժամանակ անցկացնում եւ սպասում են։ Ես սպասում հա, են իրեն իր ծնվելուն։ Անհրաժեշտ է ստեղծել այն հոզական ֆոնը, այն զգացմունքային մտերմիկ ջեր մտնոլորտը, հա, ջեր մտնոլորտը, որ เป զի երեխան իրեն զգա ինքնասիրված եւ նա զգա թե ինչքան է իրեն իր ծնողներ ուշադրության ջերմության եւ նվիրվածության հոգատարության նրան անընդհատ մղում եւ նա այդ ջերմությունը զգում էր։ Ընտանիքում երկրորդ երեխայի ծնունդ այսպես ասած կարող է վատացնել առաջին երեխայի դրությունը։ Իհարկե, մենք գիտենք, որ ընտանիքում առաջնեկը ունի իր հաստատուն կարգավիճակը եւ արդեն երկրորդ երեխայի ծնվելուց հետո մենք ասում ենք, որ նա զրկվում է իր գահից եւ արդեն իր գահը տալիս է իր եղբորը կամ քույրիկին։ Այստեղ իհայտ են գալիս մի շարք խնդիրներ եւ առաջնարկի դիրքը ընդհանրապես նա իր կամոկը չի կարողանում տալ երկրորդ երեխային հիմնականում առաջնակը ցանկություն է հայտնում որպեսզի իր քույրիկը կամ եղբայրը լինի հակառակ սեռի որ նրանց մեջ չառաջանա մրցակցությունը եթե նրանց մեջ առաջանում է մրցակցությունը արդեն այստեղ իհայտ են գալիս մի շարք հոգեբանական խնդիրներ բայց տվյալ ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ է ծնողների ճիշտ դիրքորոշումը, որովհետև նրանց ուշադրությունից է կախված երեխայի հետագա առողջ հոգեկան մտնոլորտը, նրա հոգեկան առողջությունը։ Նրանք պետք է անընդհատ ուշադրություն դարձնեն եւ հատկապես հոգեբաները նշում են, որ Անհրաժեշտ է երեխայի ծնվելուց այդ 1-2 ամիսը, 1-3 ամիսը անընդհատ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել առաջնակին, որ նա իրեն զգա սիրված եւ անհրաժեշտ է որպեսզի ծնողը այնպիսի մի մտնոլորտ ստեղծի, որ նրա կարիքը շատ ունեն երկրորդ երեխայի խնամելու ժամանակ։ Ընտանիքում երեխաները հաճախ խանդ են տածում միմյանց հանդեպ։ Ինչպես պետք է վարվեն ծնողները այդ պարագայում։ Նշենք, որ սովորաբար առաջնակի մոտ ի հայտ է գալիս մանկական խանդը, երբ ծնվում է փոքրիկը առաջնակը մի փոքր դուրս է մնում ուշադրությունից եւ նրան թվում է թե այլևս ծնողները իրեն չեն սիրում եւ այստեղ անհրաժեշտ է որպեսզի ծնողները լինեն ճկուն, փորձեն իրենց վարկը ցույց տալ, որ նրանք շարունակում են նրան սիրել անկախ ամեն ինչից, բացի դրանից ծնողները պետք է ճիշտ ժամանակին մինչեւ փոքրի, մինչեւ փոքրիկի ծնվելուն առաջնակին բացատրեմ, որ շուտով քեզ լինելու է եղբայր կամ քույր եւ կարող են կիրառել զրույցներ, հեքիաթներ, դիտել այլ մուլտֆիլմեր, կամ արդեն նրանք ստեղծեն իրենց խաղերը ընտանիքի մտնոլորտում, այս ժամանակ երեխան ինքներ կկարծի, որ մեզ դեր ունի այդ շփմանը եւ իրենից է կախված հաջորդ երեխայի լավ լինելը եւ անդադ ծնողները պետք է ասեն, որ մենք չեն կարողանում ինքներս իրեն խնամել, անհրաժեշտ է քո օգնությունը, առանց քեզ արդյունավետ չի լինի մեր երկրորդ փոքրիկի խնամքը։ Արմինե, դուք որպես հոգեբան ինչ խորհուրդներ կտաք։ Դաթևիկ նշեմ, որ անհրաժեշտ է առաջինը ընտանիքում ստեղծել հոգեկան առողջ մտնոլորտը եւ անհրաժեշտ է որպեսզի այդ երկար սպասված երկրորդ երեխայի հետ մեկտեղ բաժանել ուշադրությունն ու ժամանակը հավասարաչափ, որպեսզի ամեն մեկը իրենց գա տվյալ ընտանիքի առաջնեկը եւ ասենք, որ ամենից առաջ ավակ երեխային որքան էլ նա փոքր լինի, անհրաժեշտ է նախապատրաստել եղբոր կամ քրոջ ծնվելուն, դա պետք է նախապես ինչպես անել, որպեսզի նա ժամանակ ունենա կողմնորոշվելու իր զգացմունքներում, նախապատրաստի իր նոր կարգավիճակին, հարկավոր է որպեսզի երեխային պատմել մայրիկի օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին, սակայն մաչելի ձևով եւ բնորոշ իր տարիքային առանձնահատկություններին։ Անհրաժեշտ է որպեսզի ժամանակը հատկացնեն երեխաներին, զրուցել նրանց մասին եւ բացատրել, որ երբ արդեն երկրորդ երեխան է գալիս, ավելի ուրախ կանցնի ձեր ժամանակը, մի հոգի եւս կավելան կկարողանա ձեր խաղում եւ ավելի շատ ուրախ խաղեր կկազմակերպեք միասին, սակայն չպետք է մոռանա, որ ավագ երեխան ունի իր կյանքը եւ ունի իր հետաքրքրությունները, հակումները եւ այստեղ ծնողները սխալներ են կատարում եւ փորձում են փաթաթել մի շարք ցանկություններ, մի շարք խոսակցություններ ավագ երեխային, դա սխալ է, որովհետեւ նա ունի իր դիրքը արդեն։ Փորձեք այնպես անել, որ նորածնի ծնվելուն զուգահեռ առաջնեկի կյանքում կտրուկ փոփոխություններ տեղի չունենա եւ երեխայի մոտ հարց չառաջանա, թե ինչու էր մինչև փոքրիկի ծնունդը այդպես, իսկ փոքրիկի ծննդից հետո մի այլ իրավիճակ է ստեղծում իր ընտանիքում։ Նաև մի շարք հոգեբաններ ընդհանուր առմամբ նշում են, որ անհրաժեշտ է հղիության ընթացքում ծնողը մայրը ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ավակ երեխային եւ անընդհատ զանգե թեկուզ լինի ծննդատանը կամ ծննդաբերությունից առաջ հետո եւ հատկապես այստեղ նաեւ կարեւոր է հոր դերակատարությունը, որ երեխաները ընդհանրապես սիրում են հոր հետ քայլելը, նրա հետ ուրախ ակտիվ եւ ժամանցի մեջ մտնելը եւ ավակ երեխայի առօրյա ռեժիմը աշխատեք չփոխվի Նաև ժամանակակից եւ արդիական խնդիր եմ համարում այն, որ երկրորդ երեխայից ծնվելու հետ մեկտեղ փոքրիկին ուղարկում են մանկապարտեզ, դայակի կամ տատիկի խնամքին են հանձնում, իսկ եթե դա անխուսափելի է, ապա մի քանի ամիս շուտ արեք, որ เป զի երեխայի մոտ չառաջանա այն կարծիքը, որ երեխան ծնվեց ու իրենորդ է, արդեն ընտանիքում ուղակի կամ ազատվեցիք նրանից, բայց եթե նախորդ նրան ուղարկեք մանկապարտեզ կամ տատիկի խնամակալության, նա արդեն կընտել վերանա այդ իրավիճակին։ Նաև սկսեք մտածել ամեսին, թե ինչպես ձեր առաջներքին ներգրավել փոքրիկի խնամքին։ Այո, հենց այդ է ուզում հարցնել, ինչպես այդ ներգրավել փոքրիկին այդ հարցում, որ เป զի նայլան համբեր սպասի։ Արա, դաժիշտ է որ เป զի առաջներքին ներգրավել փոքրիկ քրոջ կամ եղբոր խնամքի գործում, պատմեք նրան, թե ինչ պետք է անել փոքրիկին, ինչպես խնամել, կամ ասենք ինչը ինչի համար է նախատեսված եւ դրանով ինչ կարելի է անել կամ երեխային ասենք որ դա նրա տեխնիկն է կամ նրա սիրած խաղալիքը, նրա մտերմիկը ընկերն է, որ պետք է խակցնել նրան կերակրել, դուրս անել զբոսանքի, որը կարևոր է նրա առողջությանը։ Ա եւ որպեսզի երեխային հետաքրքիր լինի սпасել, ասենք ապագա փոքրիկի ծննդյանը, ծնվելուն անհրաժեշտ է որպեսզի երեխային ներգրավել նախապատրաստական աշխատանքներին նրա հետ գնալ խանութներ, ասենք, փորձեք ընտրել միասին, գնումներ հա, հա, միասին, գնումները միասին կատարել, անհրաժեշտ է որպեսզի ծնողը հաշվի առնի առաջնեկի կարծիքը, թե ինչ գույն է ուզում, ասենք, իր փոքրիկ քույրիկը կամ եղբայրը հագնի, հա, եւ նաեւ ասում են, որ կարեւոր է, որ առաջնեկն է ընտրում իր քրոջ կամ եղբոր անունը, որ արդեն նրանց մեջ մենք ծնողներն են սկսում ստեղծել այդ մտերմիկ հարաբերությունները որը շատ կարևոր է։ Որը շատ կարևոր է նրանց միջազգային հարաբերություններում։ Դրա թեւիկ նաև ես ցանկություն ունեմ մեր ծնողների խորհուրդ տալ, որ աշխատեք ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել, որ เป զի ձեր երեխաները մեծանան հոգեկան առողջ մտնոլորտում եւ հաշվի առեք, որ նորածնի դասիրակության դեպքում էլ պետք չէ համեմատություններ անցկացնել փոքրիկի եւ առաջնեկի միջեւ, որտեղ մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է եւ նրանք չեն սիրում, նրանց հաճելի չէ, երբ համեմատություններ տարիներ են անցկացվում երկու երեխաների միջև անկասկած։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, պատրաստ եմ։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ հոգեբան Արմինե Սևումյանը։ սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք հաճելի երաժշտություն։ Մենք գիտենք գախնիկը լավ դրամատուրգիան, ոնց դարձնել բաց օրը, օր է եթերում սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ փոքրիկների հետ մեզ լսելուն։ Այս պահին կխոսենք այն մասին, թե ինչ են ուտում տարբեր երկրների երեխաները դպրոցներում։ Պարզվում է յուրաքանչյուր երկիր իր ձևով է մոտենում դպրոցական սննդի հարցին։ Որոշ երկրներ նախընտրում են կիսաֆաբրիկատներ, մյուսները ընտրում են ամբողջական ճաշեր։ Դպրոցներում առավել տարածված ճաշատեսակներն են կարտոֆիլը, բրինձն ու կաղամբի աղցանը։ Եվ այսպես սկսենք հարավային Կորեայից։ Այստեղ դպրոցական սնունդը աշխարհում լավագույններից է՝ ապուր եւ խավարտ։ Գարնիր, աղցաններ, ծովամթեր, բանջարեղեն ու մրգեր։ Նիհար երեխաներին տալիս են ձկան յուղ։ Առավել տարածված է դդմի եւ կարտոֆիլի ապուր, բրինձը մեղրի սոուսով, գազարի եւ վարունգի աղցանը։ Ճապոնիա։ Այստեղ էլ սննդին վերաբերում են բծախնդիր կերպով, ավելի քան հարավային Կորեայում։ Անպայման տաք, ապուր, բրինձ, մսային ինչ որ ուտեստ, աղցան ու կաթ։ Դպրոցականներն իրավունք չունեն իրենց այդ սնունդ տանել, քանի դեռ ավագ դասարաններում չեն։ Այստեղ դպրոցականները ճաշարան չեն գնում, հագնում են սպիտակ խալատ, վերցնում են ուտելիքը, դասարանում սեղան նստում։ Իսկ հա Մեծ Բրիտանիայում երեխաները ուտում են տապակած կարտոֆիլ, գազար, բրինձի շիլա, բանջարեղենի աղցան, մրգեր, շոկոլադաբատ, վաֆլի։ Շատ դպրոցների բյուջեն սահմանափակ է դրա համար երեխաներին հաճախ ֆաստ ֆուդ են առաջարկում։ ԱՄՆ-ի Յուտա նահանգում լանչն այսպեսին է՝ դեղց, եգիպտացորեն, հավ ու ապուր։ Ամերիկյան դպրոցներում սննդակարգը տարբեր է։ Առավել հաճախ նախընտրում են ֆաստֆուդ ու կիսաֆաբրիկատներ, որոնք երեխաները շատ են սիրում՝ պիցցա, հոթ-դոգ, կարտոֆիլի ֆրի։ Ֆրանսիայի արևմտյան մասում դպրոցական սնունդը կանզված է ձկից, կարտոֆիլից, աղցանից, պանրից, հացից։ Լանչի ընդմիջումը տևում է 1-ից 2 ժամ։ Դպրոցականներին թույլ են տալիս այդ ընթացքում տուն գնալ ու վերադառնալ։ Ֆինլանդիան պատասխանատու կերպով է մոտենում դպրոցականների սննդին։ Երեխաները ճաշում են ճաշարանում, բազմապիսի ուտելիքներից իրենք են ընտրում իրեն ինչ ուտել։ Այստեղ հաշվեն առնում երեխաների դիետաներն ու կրոնական համոզմունքները։ Այս պահին քննարկենք եւս մեկ հետաքրքիր թեմա՝ ինչպես երեխային օգնել հաղթարել ատամնաբուժին այցելելու հանդեպ վախը։ Երեխաներից շատերն են բժիշկներից վախենում, հատկապես եթե նրանց սխալ են դաստիարակել, ի սկզբանե բժիշկների եւ բժշկական միջամտությունների հանդեպ վախներ շնչելով։ Ինչպես երեխային օգնել հաղթարել վախը ատամնաբուժին այցելելուց առաջ։ Գիտնականները ծնողների համար նոր հրահանգներ են հրապարակել, որոնք ատամնաբուժերի հանդեպ վախը հաղթարելու խորհուրդներ են պարունակում։ Հրահանգների հեղինակները խորհուրդ են տալիս երեխաներին հնարավորություն տալ նամակ գրել իր ատամնաբուժին, ձեռքում սեղմել հատուկ հակաստրեսային գնդակը կամ ատամնաբուժին այցելելու դիմաց ընտրել խրախուսման սեփական տարբերակ, օրինակ՝ պաղպաղակ կամ կինոդիտման գնալ խոստանալ։ Այս բարսնարկները 60% դեպքերում երեխաներին օգնում են հաղթահարել վախը։ Հրահանգների հեղինակները ծնողներին խորհուրդ չեն տալիս երեխաներին պարտադրել կամ դիմել սպառնալիքների, Հակառակը նրանք շատ ավելի արդյունավետ են համարում խրախուսման մեթոդը, նաև երեխայի հետ իր վախերի վերաբերյալ անկեղծ զրույցը եւ դրանց չհիմնավորված լինելը բացատրելը։ Հեղինակներն ընդգծում են, որ երեխաները պետք է լիարժեք տեղեկություն ստանան բժշկին այցելելու կարևորության մասին, որ เป զի կարողանան պատասխանատու որոշում կայացնել։ Եթե ծնողներն ինչ-որ բան չեն ասում, դա միայն հասկացնում է երեխայի վախը։ Խորհուրդ չի տրվում նաև երեխային խափել, չարժե նրան ասել, որ ատամնաբուժին այցելելու ընթացքում նրան ոչ մի ցավ չեն պատճառի, քանի որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Անհրաժեշտ է նրան բացատրել, որ աննշան տհար զգացողություններն անխուսափելի են, իսկ նման անհարմարության, անհարմարությանը կհետևի խրախուսանքը։ Եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Դուք լսում եք նոյեմբերի 29-ի ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանն է։ Սիրելի ծնողներ, գիտեք, որ օրվա սխալ ռեժիմը երեխաների ճարպակալման պատճառ է դառնում։ Երեխայի ավելորդ քաշը կամ ճարպակալումը կարող է մի շարք առողջական խնդիրների, նաև հոգեբանական վիճակի վատացման պատճառ դառնալ։ Լոնդոնի համասարանական քոլեջի գիտնականները բացահայտել են ազդեցության 3 գործոն, որոնց պատճառով երեխաները կարող են ավելորդ քաշի խնդիր ունենալ։ Նախ հղիության ընթացքում մոր ծխերը, երկրորդ նախաճաշը բաց թողնելը, երրորդ քնի պակասն ու ռեժիմի բացակայությունը։ 6-12 կամ 18 ամսականում երեխաների մարմնի զանգվածի գործակիցը որոշելը կոգնի կանխատեսել ճարպակալման զարգացման վտանգը ավելի մեծ տարիքում։ Գիտական աշխատանքի համար քոլեջի մասնագետներն օգտագործել են տվյալներ 19244 բրիտանական ընտանիքներում 2000 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2002-ի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում ծնված երեխաների մասին նրանց հասակն ու քաշը չափել են 3, 5, 7 ու 11 տարեկանում։ Արդյունքում գիտնականները կարող են հաշվել նրանց մարմնի զանգվածի գործակիցը։ Հայտնաբերվել է, որ այն երեխաների մոտ, ում մայրերը ծխել են հղիության ընթացքում, նաև նրանց մոտ, ում օրվա ռեժիմն այդքան էլ ճիշտ չի եղել, նախաճաշի բաց բացակայություն, անկանոն ժամերի քնելու սովորություն ու քնի պակաս, ժամանակի ընթացքում արմնի զանգվածի գործակիցն ավելի արագ է աճել։ Օրվա սխալ ռեժիմի պատճառով երեխաները կարող էին բարձր ախորժակ ունենալ ու ավելի հաճախ կալորիական սնունդ ընդունել, որ เป զի պահպանեն ակտիվությունը։ Ծխելը հանգեցնում է երեխաների մոտ շարժողունակության, խանգարմանը ու առաջացնում քաշի ավելացում։ Դուք լսում եք Մանկության մոլորակ հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 29-ի թողարկումը։ Այս պահին լսենք Լիդուշիկին՝ «Իմ փոքրիկ Հայաստան»։ Երբ մի օր յետարնա տունը իմ հայրերի կսփոփեմ կարոտը իմ սրտի տան Իմ կնքուշ, իմ անուշ, կարոտ իմ հայրենիք Կդարնամ պահապան քո դաշտերին ու իմ մասի սարին Երբ մեծանաս օր դու մոտ միշտ հիշիր, որ մայրդ քեզ ասում էր ու կանչում էր իմ փոքրիկ Շարունակում ենք մեր հետազոտությունները մանկության մոլորակում եւ կկարողանաք իմանալ ավելին։ Սիրելի մայրիկներ, ուշադիր եղեք ձեր երեխաների առողջության հանդեպ, չէ՞ որ դուք նրանց շատ եք սիրում։ Մինչև փոքրիկը չդառնա 4 տարեկան, նրա լսողությունը ստուգելն օբյեկտիվորեն դժվար է։ Սակայն ամեն տարիքում երեխան որոշակի ռեակցիա ցուցաբերում աղմուկի նկատմամբ։ Շատ փոքրիկը վեր է թռչում, երբ փակվում է դուռը։ Դուք կհասկանաք, նա ձեզ լսում է, թե ոչ, եթե նրանից մի փոքր հեռու գնաք եւ ծափնակ։ Փոքրիկը լսելու դեպքում վեր կթռչի կամ ինչ որ վախեցած շարժում կանի։ Եթե նա ոչ մի ռեակցիա չտա, ապա դա կարող է դառնալ ձեզ համար անհանգստանալու առաջին պատճառը։ Դրա այդ մեկտեղ փոքրիկը որոշակի ձայն կհանի, բայց մինչև 6 ամսականը հնարավոր է նաև, որ ոչ մի ձայն չհանի։ Այդ շրջանում նրա ղվոցները եւ գොරոցները կարող են գրել ինքնաբուխ բնույթ։ Միայն 6-ից 9 ամսականում նրա մոտ կարող է ձևավորվել սեփական ձայնը։ Եթե նա վատ է լսում, ապա այդ տարիքում նրա բլբլոցը կան կառնի։ Հետագայում դուք կարող եք դատել նրա լսողության մասին մի շարք հիմքերով։ Օրինակ, կասի արդյոք նա տատա, մամա, պապա։ 9-ից 12 ամսականում դուր է գալիս նրան գտալով հարվածել ափսեին։ Հասկանում է արդյոք նա որոշակի բառեր։ Մեկ տարեկանում արդյոք արձագանք տալիս է, երբ դուք նրան ոչ եք ասում։ Լսողության կորուստը կարող է կատարվել յուրաքանչյուր ժամանակ եւ աննկատ անցնել։ Դրան կարող է հանգեցնել օրինակ փոքրիկի տարած ականջաբորբը կամ դրա աննկատ մնացած բարդությունը։ Այդ իսկ պատճառով փոքրիկ ականջներին հատուկ խնամքի անհրաժեշտ։ Բարբերաբար մաքրեք ականջի միջին եւ կողան, կողքային միջին եւ կողքային մասը։ Լավ չորացրեք ականջները լոգանքից հետո։ Զգուշացեք հարբուխից, որը կարող է ազդել միջին ականջի վրա։ Սովորեցրեք փոքրիկին, որ արձագանք չտա թույլ ձայնային ֆոնին, սակայն խուսափեք շատ աղմկոտ վայրերից, այն կարող է անգամ նրա խոսելը հետաձգել։ Օթային կոփում Փոքրիկները սնվերով մայրիկի կաթով ձեռք են բերում իմունիտետ, որը օգնում է նրանց պայքարել վիրուսների դեմ։ Սակայն այնուամենայնիվ որոշ վարակներն անխուսափելի են։ Արհեստական կաթով սնվող երեխաների մոտ հիվանդանալու հնարավորությունը ավելի շատ է, քանի որ նրանք չեն ստանում անհրաժեշտ վիտամիններ մայրական կաթից եւ նրանց սեփական իմունային համակարգը չի հասունանում։ Մանկիկի առողջությունը ամրապնդելու համար նրան մինչև 1 տարեկան հասակը պետք է նաեւ կոփել ինչով է օգնում կոփումը։ Ամրացնում է իմունային համակարգը եւ օգնում է օրգանիզմին պայքարել վարակների դեմ։ Արագացնում է օրգանիզմի հարմարվողականությունը արտաքին միջավայրին, կարգավորում է նյութափոխանակությունը, դրական ազդում օրգանիզմի նյարդային համակարգի աշխատանքի վրա բարելավում է փոքրիկի քունը, ախորժակը եւ ընդհանուր ֆիզիկական եւ հոգեկան վիճակը։ Սուր հիվանդությունների դեպքում, որը առաջնորդվում է ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, կողպան գործընթացը պետք է դադարեցնել եւ սկսել միայն փոքրիկի առողջանալուց հետո։ Հաճախ հիվանդացող փոքրիկներին կոփելիս պետք է հետևել բժիշկների հատուկ խորհուրդներին, երբ սկսել կոփումը։ Փոքրիկին կարելի է կոփել 1 ամսականից սկսած, Եթե փոքրիկը առողջ է, ճունի ձնահիվանդություններ լավ է քնում, ուտում, ունի նորմալ քաշ եւ աճում է իր հասակին համապատասխան։ Կոպման ամենաթեթև միջոցը օթայինն է։ Փոքրիկի համար ավելի տանելի է թեթև ցուրտը, քան շոգն ու տապը։ Եթե փոքրիկը քնում է բաց պատուհանի արկայությամբ, ապա քունը ավելի ամուր եւ երկար է լինում։ Զբոսանքից հետո ախորժակը շատ ավելի լավ է լինում։ Մակրոթում փոքրիկը ավելի ակտիվ է։ Օթային կոփումը բարելավում է փոքրիկի ֆիզիկական ինքնազգացողությունը։ Մասնագետները նշում են, որ օթային կոփումը կարելի է սկսել անգամ 1 օրական հասակում։ Պարզապես պետք է սենյակը 15 րոպե տևողությամբ օթափողել օրական 4-ից 5 անգամ ձմռանը, իսկ ամռանը ողջ օրը թարմոտի հոսք ապահովել։ Սենյակն օթափողելիս երեխային պետք է այլ վայր տեղափոխել։ Փոքրիկի զբոսանքը մաքուր օթում։ Ձմռանը -15 աստիճան Ցելսիուս ոչ պակաս ջերմաստիճանում 1-ից 1.5 ժամ, օրը ոչ պակաս քան 2 ժամ ամռանը 2-ից 2.5 ժամ օրվա մեջ 2-ից 3 անգամ։ Փոքրիկների մինչև 2 տարեկանը խորհուրդ է տրվում մակրոտում քնեցնել։ Ամրանը փոքրիկը մաքսիմալ պետք է դրսում լինի։ Պետք է համապատասխան հագցնել նրան եւ խուսափել արևահարումից օթային լոգանքներ ձմռանը սենյակային պայմաններում +20-ից 23 աստիճան Ցելսիուսի դեպքում 15-ից 30 րոպե կախված փոքրիկի տարիքից, ամռանը սենյակում կամ դրսում +23-ից 26 աստիճան Ցելսիուսի դեպքում 35-ից 45 րոպե, կարելի է նաև ավելի։ Բոլորին մաղթում ենք ուրախ դրամատրություն, խաղաղ երեկո եւ առաջարկում մնալ մեզ հետ։ Մանկության մոլորակում բոլորի համար հետաքրքիր շատ նյութեր կան։ Գիտնականները ողրզել են նորածնի վարքագիծը պատմում է այն մասին, թե ինչ մարդեն ամեծանալու։ Նման եզրակացության են հանգել ամերիկացի գիտնականներ։ 30 տարվա ընթացքում հոգեբաները հետևել են 135 երեխաների վարքագծի, ստուգել են նրանց ֆիզիկական վիճակը, նաև վերլուծել հոգեկան վիճակը ու մտավոր զարգացման մակարդակը։ Վերլուծելով ստացված արդյունքները մասնագետները նորածիներին բաժանել են 3 պայմանական խմբերի։ Ըստ նրանց խառնվածքի ձևավորվել են դժվար, հեշտ, նաև դանդաղ զարգացող խառնվածքով նորածիների խմբեր, Հետազոտությունը սկսելուց 10 տարի հետո գրեթե բոլոր երեխաները մնացել են այն խմբերում, որտեղ նրանց ներառել են ի սկզբանե։ Գիտնականների խոսքով ուսումնասիրելով երեխաների վարքագիծը նրանց ծնվելուց հետո առաջին ամիսներին կարելի է պատկերացում կազմել ապագայում նրանց խառնվածքի մասին։ Տարիքի հետ երեխան կփոխվի, բայց նրա բնավորության հիմնական գծերը դեռ նորածնային տարիքում են ձևավորվում։ Հետազոտություն նաև ցույց է տվել, որ օրինակ այն երեխաները, որոնք փոքր տարիքում կարողանում են կենտրոնանալ մանրուկների վրա, արդեն հասուն տարիքում էլ են կոկիկ ու ուշադիր լինում։ Ակտիվ նորածիները դառնում են զգացմունքային տեսակետից կայուն մարդիկ, իսկ այն երեխաները, որոնք շատ են ճպտում առաջին ամիսներին, հաճախ էքստրավերտներ են դառնում, բայց վստահ են լինում իրենց ուժերում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն այսօր նոյեմբերի 29-ը օրը 3 շաբթի տեղական ժամանակով 18:30 րոպե։ Ուրեմն լրատվության ժամն է եւ ներկայացնում ենք օրվա լուրերի ամփոփ թողարկումը։ Խոզապողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։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 Ինչպես հայտնել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն նոյեմբերի 28-ին ընդունել է Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի անդամներ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Էրվան Բինեին եւ Ժակ Ռեմիլեին։ Քննարկվել են Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր բարձր է գնահատել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի գործունեությունը, նշելով, որ այն մեծապես նպաստում է երկկողմ կապերի խորացմանն ու ընդլայնմանը։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 Վերլուծելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Ուղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հերթական լիագումարնիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 30-ին ժամը 11-ին։ Համաձայն կանոնակարգի նախատեսվում է նաև օրենսդիր գործադիր հարցուպատասխանի ընթացակարգ։ Մեկնարկել է Թալիշի վերականգնման ծրագիրը եւ այդ ուղղությամբ որընգործնություն կծավալի նաեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ ընդգծել, որ այդ որոշումը կայացվել է առաջ առաջին հերթին հաշվի առնելով Թալիշեցիների կարծիքը։ Նախարարը նշել է, որ Թալիշում վերականգնվել են բոլոր ենթակառուցվածքները։ Նախատեսվում է դպրոցն ու մանկապարտեզը շահագործման հանձնել սեպտեմբերի 1-ից։ Թալիշ վերադարձողների համար կկառուցենք նոր բնակելի տներ կամ հիմնովին կվերակառուցվեն հները, ասել է Կարեն Շահրամանյանը եւ հավելել, որ գյուղին նոր շունչ կհաղորդվի։ Արդյոք ապահով է Թալիշում բնակություն հաստատելը։ Հարցին ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարն ասել է, որ մատաղից գյուղն ու Մարտակերտ քաղաքն էլ նույն կարգավիճակում են գտնվում։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 կապույտ է Իմ արևն է վարդեղին Իմ ծառերը միշտ կանաչեն Իմ սարերը պահապան իմ ծայրենի Իմ արևը քո արևն է Այն միջին է քոնն է այն Ես ու դու ուժեղ միասին ենք Ես ու դու ենք նոր այս երուն կոչված Ես հայ եմ դու հայ ես Մեր անունն է հայկական Մեր տունն է մեր հույսն է Մեր պարծանքն ես Հայկական ռադիոյեթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սիրելի մայրիկներ, իսկ դուք գիտեք, որ գազավորված քաղցր ըմպելիքները կարող են ագրեսիվ դարձնել երեխաների։ Ամերիկացի գիտնականները պնդում են, որ գազավորված քաղցրըմպելիքները 5 տարեկան երեխաների մոտ ագրեսիվության եւ անուշադրության հակում են առաջացնում։ Ուսումնասիրությունների համար 3005 տարեկան երեխաների ծնողներ լրացրել են հարցաթերթիկներ։ Արդյունքում գիտնականները ողջունել են, որ կապ կա գազավորված քաղցրըմպելիքների օգտագործման եւ երեխաների ագրեսիվ վարքի միջև։ Բացառված չէ իհարկե, որ պատճառը ոչ թե ըմպելիքն է, այլ առողջական խնդիրները, որոնց արդյունքում երեխաները դառնում են ավելի կմահաճ եւ եւ հակում ունեն քաղցր ըմպելիքների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ գիտնականները վստահեցնում են, որ այդ ըմպելիքներից հրաժարվելը միանշանակ բարերար ազդեցություն կունենա երեխաների վարքի վրա։ Խնդիրը կարող է պայմանավորված լինել դրանցում շաքարի մեծ պարունակությամբ։ Մեկ շիշ կոկակոլան պարունակում է 9 թեյի գտա շաքար։ Այդ ըմպելիքներից շատերը պարունակում են նաեւ կոֆեին, ինչը նույնպես վատ ազդեցություն կարող է ունենալ երեխաների վարքի վրա։ երեխաները մտավորունակությունները ժառանգում են մորից։ Երեխայի մտավորունակությունները կախված են մոր կարողություններից եւ ոչ մի կերպ կապ չունեն հոր մտավորունակությունների հետ։ Կարծում են ամերիկացի գիտնականները։ Բան այն է, որ ինտելեկտի գենի համար անհրաժեշտ քրոմոսոմի կրկնակի քանակի պատճառով մտավոր ունակությունները երեխաները ժառանգում են հենց մորից։ Դրանից բարձ է դառնում, որ մտավոր աշխատանքով զբաղվելու գենետիկ հակումը փոխանցվում է հենց մորական կողմից եւ գրեթե կապ չունի հոր գեների հետ։ Փորձերը դեռևս անցկացրել են միայն կենթանիների վրա։ Դրանք ցույց են տվել, որ իգական գեներն ընդհանուր առմամբ պատասխանատու են ուղեղի զարգացման համար, այլ ոչ թե մարմնի։ Եթե կենթանիների մոտ գերիշխող են լինում հոր գեները, ապա ուղեղը զարգանում է ավելի թույլ, իսկ մարմինը ուժեղ։ Գիտնականները սակայն հիշեցնում են, որ մտավոր ունակությունները կախված են ոչ միայն գեներից, այլ նաև միջավայրից, որում ապրում են երեխաները։ ինչպես հաղթարել մանկական կամակորությունը։ Երեխան կամակոր կարող է լինել տարբեր պատճառներով ու առիթներով։ Մարիկին դժվար է միանգամից հաղթել կամակորությունը։ Հեշտ է այն դեպքում, երբ օգտագործվում են փորձված մեթոդներ։ Իհարկե, լավագույն տարբերակը վատվարտն անտեսելն է։ Այդ ժամանակ երեխայի կամակորությունն ու հիստերիան ինքնուրույն կանցնի, բայց այնուամենայնիվ հանգիստ մնալ մանկական համերգի ժամանակ այնքան էլ հեշտ չէ։ Շատ դեպքերում մայրիկները բռնկվում են գորգորում, ցույց են տալիս վատ վարքագից, որը տպավորվում է երեխայի մոտ։ Ինչ է հարկավոր անել մանկական կամակորությունը հաղթարելու եւ կանխելու համար՝ անտեսել, բայց փորձված կանոնն կանոններով։ Հիմնական կանոն՝ ուշադրություն չդարձնել երեխային, երբ վատ է պահում իրեն կամ ուշադրություն է ուզում գրավել իր պահվածքով, Հակառակ դեպքում այդ վարկագիծը կամրապնդվի նրա մոտ։ Իհարկե, եթե երեխան գնում է անկառավարելի հիստերիայի մեջ եւ նրա վարկագիծը կարող է վնասել իրեն կամ մյուսներին, ապա պետք է դիմել այլ գործողությունների եւ բոլորովին այլ մոտեցում ցուցաբերել։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է սովորական կամակորությանն, ապա անտեսել է արդյունավետ մեթոդ է։ Մինչ երեխան կամակորություն է անում, մի շփվեք նրա հետ հեռու մնացեք տեսադաշտից, մնացեք սենյակում, բայց պահպանեք առավելագույն հեռավորություն եւ մի նայեք նրա ուղությամբ տարբերակեք կամակորությունը հանգիստ վիճակից։ Հիստերիայի ժամանակ փորձեք անտեսել երեխային, իսկ մնացած ժամանակ ցուցաբերեք առավել ուշադրություն, գրկեք, համբուրեք, պատասխանեք հարցերին։ Հաղորդակցվեք կարծես ոչինչ չի պատահել։ Մի հիշեցրեք կամակորությունը եւ հիստերիան։ Պետք չէ նման արտահայտություններ անել։ Լավ է, երբ չարություն չես անում, կամ ես սիրում եմ, երբ քեզ լավ ես պահում։ Եղեք հետևողական, երեխային հնարավորություն տվեք, որ հանգստանա եւ ինքն իրեն հավաքի։ Նույնիսկ եթե չի անցնում բարկությունը, ցույց մի տվեք ձեր սայրույթը եւ մի եղեք ագրեսիվ։ Երեխան պետք է համոզված լինի, երբ հանդարտվի եւ գածեզ մոտ իրեն կընդունեք սիրով։ Աշնանային գունեղ եւ բարձր տրամադրությամբ մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում։ Այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից Կ տառը։ Միկա դու, միկա պիկ, կարեցին մի զույտոշիկ, ներս մտան կլոր կրկես։ Կարմիկին կրկեսում, կացինով պայտեր կիսում, կարճասած կտարնեմ ես։ Շարամով կարկանդակ հացայի մեջ կարտոֆիլ եմ կովիկատ Եվ կարակ կավիչով նկարգծած Կայցերով լիկրակ Եվ կանաչ ազարտան տարեմ Ես կդարնեմ կարճ ասած Կարճ ասած կտարը ես եմ Եզրելի փոքրիկ ներմեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Ձերքերի հիգիենա, ինչպես ճիշտ լվանալ ձերքերը։ Կեղտոտ зерքերի միջոցով են մարդուն փոխանցվում եւ օրգանիզմներ թափածում մի շարք վարակիչ եւ մակաբուծային հիվանդությունների հարուցիչներ՝ աղիքային վարակիչ հիվանդություններ, հեպատիտ A, ճիճվային հիվանդություններ, գրիպ եւ այլն։ Հատկապես շատ մանրեներ կան եղունգների տակ, зерքերի մաշկի վրա գտնվող մանրեների մոտ 95%-ը։ Ոստի խիստ կարևոր է երեխայի եղունգների ճիշտ խնամքը կարճ կտրելը։ Կարևոր է, որ ոչ միայն ինքներդ հետևեք ձեր փոքրիկի անձնական հիգիենային, այլ նաեւ նրան փոքր հասակից սովորեցնեք մաքրասեր լինել եւ եւ կանոնավոր կերպով լվանալ ձեռքերը։ Փողրիկների համար լավագույն օրինակը ծնողներն են։ Նրանք հաճույքով կրկնօրինակում են ծնողների գործողությունները, այնպես որ թույլ տվեք, որ փողրիկը երբեմն ձեզ տեսնի ձեռքերը լվանալուց եւ նա էլ ինքնուրույն փորձի նույնը կրկնել։ Սովորեցրեք նրան, որ հարկավոր է նախ ձեռքերը թրջել, ապա օճառել։ Եթե պինդ օճառ է, թող փոքրիկը չմոռանա օգտագործելուց հետո օճառը եւս լվանալ։ Բացատրեք փոքրիկին, որ հարկավոր է լավ օճառել թե ձերքի ափը, թե հակառակ կողմը, ինչպես նաև տրորել միջմատնային տարածությունները, որից հետո ջրով հեռացնել օճառը ձերքերից։ Փոքրիկին պատկերավոր կերպով բացատրեք, որ ձերքերը չլվանալու դեպքում առաջանում են բազմաթիվ մանրեներ, որոնք կարող են հիվանդության պատճառ դառնալ։ Տարիքին զուգընթաց երեխային սովորեցրեք ինքնուրույն լվացվել։ Բացի այդ, շատ կարևոր է բացատրել երեխային, որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ պետք է ունենա իր անհատական սեր սրբիչը եւ չի կարելի սփվել ծնողների կամ ընտանիքի այլ անդամների սրբիչով։ Սրբիչը կախեք երեխայի հասակին համապատասխան կախիչից, որ เป զի նա ինքնուրույն կարողանա օգտվել դրանից։ Երեխային բացատրեք, որ անհրաժեշտ է լվանալ ձեռքերը ուտելուց առաջ, զբոսանքից վերադառնալիս, սանհանգույցից օգտվելուց եւ տնային կենդանիների հետ խաղալուց հետո։ Խուսափեք ձեր երեխայի հետ նույն անկողնում քնելուց, քանի որ դուք կարող եք տարբեր վարակիչ հիվանդությունների գրող հանդիսանալ, ինչի պատճառով երեխայի վարակման վտանգը կմեծանա։ Մանկական օծանելիք անհրաժեշտություն թե նորաձևություն։ Մանկական օծանելիքները բոլորովին էլ նորույթ չեն, սկսել են կիրառվել դեռևս 14-րդ դարից։ Առաջին մանկական օծանելիքը եղել է Հունգարիա թագուհու բույրը, որի բաղադրության մեջ սպիրտ կար եւ որով խորհուրդ է տրվում մերսել թույլ եւ հիվանդ երեխաներին։ Կծուհոտը ոչնչացնում էր մանրեներին եւ խթանում ախորժակը։ Նորածնի մարմինը հին Եգիպտոսում պատում են բուսական քսուկներով եւ ծաղիկների նեկտարներից պատրաստված բալասանով։ Դա համարվում էր բարձրաշխարհիկության եւ նրբաճաշակության սկզբնաղբյուր, որով պետք է մեծանար ապագա ազնվականը։ Վիճելի հարց է, թե արդյոք փոքրիկը պետք է օգտագործի օծանելիք։ Ոմանք կարծում են, որ երեխան ունի իր յուրօրինակ բույրը՝ կաթի եւ մանկության, որը պետք չէ աղավաղել օծանելիքով։ Որոշ ծնողներ համոզված են, որ օծանելիք ուսումնալիքի անհրաժեշտություն չկա ոչ միայն երեխաների, այլ նաև մեծահասակների մոտ։ Ըստ հոկեբանի պետք է զարգացնել հոտի գիտակցական ընկալումը։ Ոչ ոք չի զարմանում, որ երեխան երկում, նկարում, խաղում եւ սովորում է գրել։ Մենք նվիրում ենք նրանց խաղալիքներ, սովորեցնում լսել որակյալ երաժշտություն, բավականին մեծ հետևողականությամբ ընտրում հագուստ, բայց ոչ բոլորի մտքով կարող է անցնել, որ հոտի ճիշտ ընկալումը նույնքան կարևոր զգայարան է, որքան տեսողությունը եւ լսողությունը։ Այդ է պատճառը, որ մանկական օծանելիքները երեխայի ընդհանուր զարգացման գլխավոր գործոններից մեկն են։ Մանկական Բնական օծանելիքները կարելի է օգտագործել 2-ից 3 տարեկանում, երբ փոքրիկի օրգանիզմը գտնվում է կայուն զարգացման փուլում։ Երեխայի համար ոցանելի գնելիս առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնել բաղադրությանը։ Մանկական պարֆումերիան տարբերվում է նրանով, որ այն չի պարունակում ալկոհոլ եւ թունավոր ցնդող բաղադրիչներ, որոնք օգտագործվում են մեծերի ոցանելիքների բաղադրության մեջ։ Կարևոր է նաեւ փաստը, որ վերջինս համապատասխանի անվտանգության պահանջներին։ Ըստ գերմանական մում մանկական ամսագրի հարցումների գնալով աճում է մայրերի հետաքրքրությունը մանկական ոցանելիքների նկատմամբ։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ մանկության մոլորակն է եթերում։ Կարլելն ասել է. «Մեծ մարդու վեհությունը արտահայտվում է փոքր մարդկանց հետ նրա վարվելակերպում»։ Այս պահին եկեք լսենք արևաշողումը երգը։ Արևը կարևոր պատվիրան՝ նախ երեխային սիրել, հետո դաստիարակել եւ ուսուցանել։ Երեխային ընդունել այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Ընդունել երեխայի սխալվելու իրավունքը, օգնել երեխային գործել ինքնուրույն, ճանաչել նրա անձը եւ կատարելագործել։ Գախնիկ չէ, մեր երեխաները կոնֆետ շատ են սիրում, իսկ մենք մեծերս հաճույքով ենք նրանց սիրելի կոնֆետը գնում, սակայն կոնֆետաշատ մանկությունը վտանգում է ատամները, ինչպես մաքրել ու ինչով։ Երեխաների ատամները փչանում են տարբեր պատճառներով։ Հիմնական պատճառներն են հղիության ընթացքում մոր ոչ ճիշտ սննդակարգը, տարբեր հիվանդությունները, երեխաների ինֆեկցիոն հիվանդությունները, հիգիենայի կանոնները խախտելը եւ կոնֆետաշատ մանկությունը։ Նախկինում ընդունված էր ատամները լվանալ 3 տարեկանից, բայց հիմա, ինչպես մասնագետներն են փաստում, խնամքը պետք է սկսել առաջին ատամը հայտնվելուն պես։ Ատամների լվացումը բաժանում են 3 մասի՝ ֆրոնտալ, դիմացի ատամներ եւ երկու կողմնային շրջաններ։ Պետք է լվանել հատված-հատված ժամացույցի սլաքի ուղությամբ, պտտաձև շարժումներով, որպեսզի էմալը չվնասվի, բացատրում է ատամնաբույժան։ Երեխաները պետք է ատամները լվանան օրը 2 անգամ առանց շտապելու 5-ից 10 րոպե, որպեսզի եւ ատամը չվնասվի եւ մածուկի օգտակար նյութերը ներծծվեն։ Ատամնաբույժն ասում է, որ փոքրիկ երեխաների խոզանակները տարբերվում են մեծահասակ տեսակների խոզանակներից։ Նույնիսկ կան խոզանակներ, որոնք մայրիկների մատների վրա են ամրացվում։ Փոկնիկների համար նախատեսված մածուկները նույնպես տարբեր են։ Մածուկ ընտրելիս կարևոր է ուշադրություն դարձնել բաղադրությանը։ Կալցիումի եւ տորի արկայությունը պարտադիր է։ Մածուկները պետք է բարբերաբար փոփոխել, որ เป զի փոքրիկը ընտելանա տարբեր համերի։ Փոքրիկի քունը հրաժարվում ենք ցերեկային քնից։ Մեկ ու կես տարեկանից փոքրիկն անցնում է քնի նոր ռեժիմի, ցերեկը քնելով միայն մեկ անգամ, 2-ից 3 ժամ տևողությամբ։ Այս ռեժիմը քնի ժամանակահատվածի աստիճանական կրճատման պահպանվում է մինչև 6-ից 7 տարեկան հասակը։ Հետագայում որպես կանոն փոքրիկն ալևս ցերեկային քնի կարիք չի ունենում։ Լինում են դեպքեր, երբ արդեն 3-ից 4 տարեկանում փոքրիկները հրաժարվում են ցերեկային քնից։ Օրվա ռեժիմին հետևելը օգնում է փոքրիկին ունենալ ժամանակի կողմնորոշում, ինչը նպաստում է հավասարակշռությանը եւ դեռևս ամբողջությանը ուղղությամբ չձևավորված նյարդային համակարգը պահպանում է գերհոգնածությունից։ Պարտադիր է արդյոք փոքրիկին քնեցնել որոշակի ժամի։ Այս հարցում բացարձակ հստակություն պահպանելու կարիք առանձնատուկ չկա։ Եթե նա շատ հոգնած է, կարող եք մի քիչ ավելի շուտ քնեցնել, իսկ եթե նա ցերեկային քունը շատ խորն է, ապա արթնացնել կարող եք մի քիչ ուշ։ Այս պարագայում շատ ավելի լավ է կողմնորոշվեք ոչ թե ժամանակով, այլ փոքրիկի ինքնազգացողությամբ։ Փոքրիկը պետք է քնի առանց կամակորությունների եւ արթնանա շատ առույգ ու ուրախ։ Եթե փոքրիկը ոչ մի կերպ չի ցանկանում քնել, ապա նա դեռևս բավարար հոգնած չէ։ Ցանկալի ավելացրեք նրա ֆիզիկական ծանաբերմացությունը սպորտային պարապմունքներով կամ զբոսանքով։ Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է խուսափել քնելուց առաջ փոքրիկի էմոցիոնալ գրգռվածությունից։ Փոքրիկի անկողինը պետք է հարդարեք այնպես, որ նրան հարմար եւ հաճելի լինի այնտեղ քնել։ Ցանկալի չէ քոնը դարձնեք պատժամիջոց։ Նրան քնել կոգնի փոքրիկ խաղալիքը, որը նույնպես ցանկանում է նրա հետ միաժամանակ քնել նույն անկողնում։ Կարող եք նրան հարցնել հիմա է ցանկանում քնել թե 5 րոպեից։ Մանկական սենյակում պետք է լինի զով 18-ից 20 աստիճան Ցելսիուս։ Եթե անկողնում գերտակացման հարցը չլուծեք, ապա փոքրիկը շարունակաբար կարթնանա։ Փոքրիկները հիմնականում հրաժարվում են ցերեկային քնից, քանի որ նրանց համար դժվար է կտրվել սիրած զբաղմունքից կամ կախված է առավոտյան վերկացից։ Ցերեկային քնի ռեժիմը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է եւ 7 տարեկան հասակում արդեն փոքրիկը կարող է քնի կարիք չզգալ։ Անիմաստ է փոքրիկին ստիպել քնել ցերեկը։ Անիմաստ է նրան ստիպել քնել, եթե նա հոգնած չէ, կամ ստիպողաբար կերցնել, եթե նա սովված չէ։ Նաեւ շատ տարածված սխալ է, երբ ցերեկային քունը դարձնում են պատժամիջոց։ Եթե փոքրիկը մեղավոր է, ապա ապա կարող եք նրան մենակ թողնել սենյակում, անգամ փակել դուռը, բայց ոչ ստիպել քնել, քանի որ դա առաջացնում է բացասական վերաբերմունք քնի նկատմամբ։ Արդյոք ցերեկային քնի տևողությունը ազդում է գիշերային քնի վրա։ Շատ ծնողների կարծիքով, եթե փոքրիկը ցերեկը քիչ է քնում կամ ընդհանրապես չի քնում, ապա գիշերը նա ավելի խորը կքնի։ Նման եզրահանգումը շատ սխալ է, ինչպես նաև այն, որ եթե փոքրիկը շատ էներգիա է ծախսել ցերեկը, ապա խորը եւ հեշտ կքնի գիշերը։ Անթակարակը ավելորտ գրգռվածություն կամ հոգնածությունը ավելի է դժվարեցնում նրանց գիշերային քունը երբ է փոքրիկը հրաժարվում քնից։ Արդեն 3 տարեկանից նրանք կարող են հրաժարվել քնելուց, սակայն այս հասակում ցերեկային քունը դեռ կարևոր է եւ ծնողներից մի քիչ ջանք կպահանջվի, որ կարողանան ցերեկը քնեցնել իրենց փոքրիկին։ Ցանկալի է ոչ միայն դպրոցական հասակը ապահովել ցերեկային քուն։ Ինչպես վարվել, եթե փոքրիկը չափազանց շուտ է հրաժարվում ցերեկային քնից։ Եթե փոքրիկը դադարում է քնել եւ դրանով հանդերձ իրեն լավ է զգում, ապա ծնողները կարող են նրան ժամանակ տրամադրել եւ հանգիստ տարածք, որպեսզի նա կարողանա պարզապես պարկել, հանգստանալ։ Լուր հանգիստը փոքրիկին նույնպես թույլ է տալիս լիարժեք հանգստանալ եւ կարգավորում նյարդային համակարգը։ Ինչպես հեքիաթ պատմել փոքրիկին քնելուց առաջ։ Գնից 1.5-2 ժամ առաջ ցանկալի է, որ երեխան ալևս ակտիվ եւ աղմկոտ խաղերով չզբաղվի։ Երեխան պետք է հանգստանա, թուլանա, տրամադրվի, որ շտով քնի ժամն է։ Սրան նպաստում է նաև տաք լոգանքը, որին հաջորդում է հեքիաթասացության ժամը։ Հեքիաթասացությունը հատուկ արվեստ է, որին լավ են տիրապետում հատկապես տատիկները։ Երբ դրսում արդեն մութ է եւ փոքրիկն էլ արդեն հակել է գիշերային զգեստը, արդեն հեքիաթի ժամն է։ Ցանկալի է, որ մայրիկը հեքիաթն անգիրի մանա ոչ թե գրքից կարդա։ Կարելի է պարզապես անգիրանել մի հեքիաթ եւ դա վերածել ամենօրյա քնից առաջ պատվող հեքիաթի պարզապես այդ հեքիաթը երեխային չպետք է պատմել օրվա այլ ժամերի, այլ միայն քնից առաջ։ Այս պարագայում հեքիաթի առաջին բարերն իսկ երեխայի համար ազդանշան կլինեն, որ արդեն քներու ժամանակն է։ Բացի այդ, եթե ազատ են մայրիկի ձեռքերը, նա հնարավորություն կունենա մի փոքր գրկել երեխային կամ ձեռքով օրորել։ Իսկ գիրքը հատկապես նկարազարդը կարող է շեղել երեխային նա անընդհատ կձգվի, որ նկարները նայի կամ ինքը թերթի էջերը թուլանալու եւ ննջելու փոխարեն։ Հեքիաթը պատմելու ընթացքում հանգցրեք սենյակի լույսերը կամ միացրեք գիշերային լամպը, որ เป զի երեխայի քնելուց հետո սենյակի լուսավորությունը չփոփոխեք։ Շատ երեխաներ արթնանում են սենյակի լուսավորության փոփոխությունից։ Սենյակում ցանկալի է, որ լրություն լինի խնդրեք տնեցներին չաղմկել կամ ցածրացնել հերոստացույցի ցայնը։ Երեկոյան հեքիաթը մեծապես տարբերվում է ցերեկային պատմություններից։ Այստեղ պետք չէ պատմել դերերով, խոսել հերոսների ձայնով, խոսքում էմոցիա արտահայտել։ Ձայնը պետք է լինի հանդարտ եւ միատոն, կարելի անգամ ձայնավորները երկարացնել, որ նմանվի երկելուն։ Եթե հեքիաթն ավարտվել է, բայց փոքրիկը դեռևս քնած չէ, կանգ մի առեք, սկսեք օրորոցային երգել կամ հեքիաթը նորից սկսեք պատմել, երեխան գրեթե փոփոխություն չի նկատի։ Երբ երեխան աչքերը փակել է եւ քնել, պետք չէ միանգամից ընդհատել պատմությունը։ Շարունակեք պատմել, քանի դեռ նրան անկողնում հարմար տեղավորվում եք եւ ծածկում։ Եթե պատրաստվում եք դուրս գալ սենյակից, ապա ելի մի ընդհատեք պատմությունը։ Նույն տեմպով խոսելով զգույշ դուրս եկեք սենյակից ապա միայն դադարեցրեք հեքիաթ պատմելը։ Երբ շարժվելու ընթացքում շարունակում եք պատմությունը, ձայնը թույլ չի տա, որ երեխան լսի որևէ այլ աղմուկ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, երևի կրայացիք, որ եկել է հեքիաթ պատմելու ժամ այսօր ես կպատմեմ Վարդենկոտ Մուկը հեքիաթը։ Շատ ժամանակներ առաջ մի երիտասարդ մուկ անցնելիս է լինում մի հսկայական դաշտի միջով։ Երիտասարդ մուկը ուներ մի շատ վատ հատկանիշ, նրան թվում էր, որ ողջ աշխարհի մկների մեջ չկա իրենից ավելի խելամիտ ու հզոր մուկ։ Խելքի աչքից կույր էր նա եւ միաժամանակ չափազանց ինքնասեր ու բարձենկոտ։ Երիտասարդ մուկը սուլելով ու երկելով քայլում էր դաշտում, մեկ էլ ճամփեզրին արածող մի ուղտ նկատեց։ Իր մեջ բարձենալով ու երևակայելով մտածեց ինչ լավ կլինի այս ուխտին գողանամ ու իր այդ գաղափարը միանգամայն հավանելով մոտ գնաց բռնեց ուխտի սանձից ու իր հետևից քաշեց նրան ուխնել առանց ոչ մի դիմադրության գնաց մկան ետևից։ Ուխտը մի լավ արածել, դաշտի խոտերից մի կուշտ կերել եւ շատ ուրախ ու տրամադիր էր երևում։ Ու մկան ետևից գնում էր, հետաքրքրված լինելով, թե ուր է ուզում տանել իրեն։ Իսկ դժբախտ մուկը չի գիտեր, որ ուխտը հենց այնպես կատակի համար է իր ետևից գնում։ Մկանը թվացել էր երեխաներ, թե ինքը իր ուժով ուխտին իր ետևից քաշում է։ Ոստի եւ ինքն իրեն ապարծենալով իրեն ասում էր մինչև որս ով է տեսել ինձպես մի մուկ։ Մի ուխտի կարողանա հետևից քաշ տալով տանել։ Ես շատ հզոր եմ եւ անշուշտ ամենախելամիտ, ամենահզոր ու ամենաուշին մուկն եմ ողջ աշխարհում։ Այդպես մուկն ու ուխտը շատ գնացին մինչև հասան մի մեծ արվակի։ Մուկը կանգ առավ ու ապշած նայեց արվակի հորդացող ջրին։ Մտքերի մեջ խորասուզվեց ու ինքն իրեն ասաց. «Հիմա ես ո՞նց պիտի անցնեմ այս մեծ ու ալեցուբ արվակը, ում յուսա դուրս գամ»։ Ուխտը մկանը տեսնելով անել վիճակում սրտի մեջ խնդաց եւ մկանը հարստվեց։ Այդ ինչու ես ապշած մնացել։ Առաջանցիր եւ մի երկնչիր, վախենալու բան չկա։ Դու իմ առաջատարն ու բարագլուխն ես։ Մուկն այդ խոսքերից ամոթահար դարձավ ու չգիտեր ինչ պատասխան տալ։ Ի վերջո գլուխը վեր բարձրացրեց ու ասաց. «Այս ջուրը շատ խորն ու հորթարատ է։ Վախենում եմ նրա մեջ խորտակվեմ»։ Ուխտը ծիծաղեց ու պատասխանեց. «Վախենում ես անցնել այս փոքր արվակը։ Դու այնքան հզոր ես, որ կարողացել ես մի ուխտի քո ետևից քաշ տալ։ Այդ ինչպես ես վախենում մի փոքրիկ վտակում խեղդվելուց։ Թույլ տուր ես նախ մտնեմ ջուրը եւ չափեմ նրա խորքը»։ Ասաց ուխտը եւ մտավ արվակի մեջ։ Ջուրը նրա ծնկներին էր հասնում դառնալով մկանն ասաց. «Տեսար սիրելիդ իմ մկնիկ, ոչ մի վախ էլ չունի։ Ջուրը ընդամենը իմ ծնկներին է հասնում, ուրեմն եկ եւ ջուրն անցիր ու ոչ մի բանից էլ մի վախեցիր»։ Մուկը ապշած նայեց ուխտին ու ասաց. «Էդ ինչ ես գլխիցդ դուրս տալիս, ուղջան, ջուրը հասնում է մինչև քո ծնկներին, բայց դա ինչ է նշանակում»։ Ուխտը զարմացած պատասխանեց. «Ոչ, ես չգիտեմ դա ինչ է նշանակում»։ Մուկը խեղճացած ու ընկճված ասաց. «Ուխտի ծնկները շատ տարբեր են մկան ծնկներից»։ Մկան այս խոսքերի վրա ուխտը ծիծաղեց։ Մուկը համոզվեց, որ իրապես անկարող է այդ վտակն անցնել։ Գիտեր, որ ջուր մտնելն ու խեղդվելը մեկ է լինելու։ Ոստի սկսեց ուխտին աղաչել, որ իրեն ջուրն անցկացնի ուխտը խղճաց նրան եւ ասաց. «Բարձրացիր սապատիս»։ Նրանք ջուրն անցան եւ մյուս ափում ուխտը մկանը խրատեց, որ զուր տեղը չբարձենա ու իր ուժերից վեր գործեր չձեռնարկի։ Մուկ այդ խոսքերը լսեց եւ ամոթահար գլուխը կաղգցեց։ Ահա այսպես երեխաներ պետք չէ անտեղի բարձենալ եւ միշտ հարգանքով վերաբերվել բոլորին։ Դուին ասել է. «Յուրաքանչյուր հասարակություն պետք է իր երեխաների համար ցանկանա այն, ինչ լավագույն եւ խելամիտ ծնողն է ցանկանում իր երեխայի համար»։ Ավարտված մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, մնչունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Միշտ նոր հանդիպում եթերում։